Ey, ¿sabes que Le muestro este tema a ese marica de Beto. ese marica de Onis que gaspiro. gas, gas, gas, gas. Esta noche de asesino tengo el traje. Dime Turi, jaja. Dime. En Ibiza mateados. Si una se quedó sin voz. Y la otra pirovita se quedó con Hugo Gaspiro como Emily Rose y yo joven millonario Eddie Rose, ajá. Gaspirobo, la gata de usted me la robo. Vos doble cara, entonces vos doble bobo. A ninguna firma se lo voy. Las camisas de cuellito pa' culiar doctoras polo. Yo lo bajo a lo maleante, no trafico. Mago es que yo canto y así lo multiplico. El día lo tengo lleno, solo fotos de totitos. Y yo no tengo sobrinos, pero soy el tío rico, el patexi. Sí. Jaja, Gas, gas, gas, gas, kilos de perico. GLE. Yo tengo un trafón titerito como Goku estoy Saya. Sisas, jame, jame, la que quiera sople, quemame. Los zapatos Alexander McQueen ando al gare. Y que los en huevo un ocho no se alzare, manitos que hoy ando en pinta. Estoy cazando a domicilio, mis chandas tienen vivino aluminio. La gata quería un loco flow dominio. Y rápido prendí el wey y le caía a su condominio. Para engrasarte así, mago, te faltan 100 kilos. Un Porsche 911 y una Stitch como Lilo. Para los buzos bajo el agua tenemos los cocodrilos. Y para el que quiera guerra sobran tiros. En las cajas de zapatos tengo más tortas que el gordo. Las plami y pa' las putas porque yo misión no aborto. Las están tirando larga y no me han visto el récord. Gritan whisky pa' la foto y luego el rostro le recortó. Gas, gas, gas, gas. Esta noche ya sé si no tengo el traje. Siempre estoy así calado, Cerna me tiro el visaje. Fumando interestelar me voy de viaje. Desde la cabina del mago es yo cuántos se murieron con esa Ey, el nene de Pedro y ya y me que lo dime J era Pablo